ek jou vijande aan jou onderwerp het. David zelf noem om, Heere, hoe kan hij dan sy zin wees? Die groot menigte mense het graag na hom geluister. Terwijl Jezus die mense leer, het hy gesê, pas op vir die skrifgeleerdes, wat daarvan hou om met swerige kleren rond te stap en om op straat begroet te word, wat die voorste sitplekke in die synagoges en die ereplekke by die feestmaaltuie wil hee. Hulle palm die huise van die wees en sê vir die skyn lang gebede op, hulle sal baie zwaar gestraf word. Jezus het toe reg oor die offergaweek is gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gehoor. Baie rijk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe arm weer die weer gekom en twee minstekies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disciples nader geroep en vir hulle gesê, Dit verseker ek jylle, Hierdie arm weduwee het meer ingegooi als al die andere mensen wat iets in die offergaweek is gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar zij het in haar gebrek alles ingegooi wat zij gehad het, alles waarvan zij moest leven.